أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم U ime Allaha svemilosnog, samilosnog. Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? Pa to je onaj koji grubo odbija siroće i koji da se nahrani siroma ne podstiče A teško onima koji kada molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju. Koji se samo pretvaraju i nikome ništa ni u naruč ne daju.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 Na je salavat na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koji je svoju misiju ispunio na njegovu porodicu čestite i plemenite ashabe i na sve vjernike koji slijede taj sunnet do sudnjega dana. Amin. Gospodaru naš, molimo te da nas počastim znanjem koje će nam koristiti i da da da se okoristimo od onoga što naučimo. Gospodaru naš ti nam pokaži istinu i svoje milosti i daj da je slijedimo i pokaži nam zabludu i svoje milosti i daj da je se klonimo i učini nas od česti roba svojih. Amin. Posebna nam je čast zadovoljstvo što sam večeras sa nama prije samoga namaza naopadem jedan, jedan slučaj vi znate kada je preselio poslanik sallallahu alaihi wasallam da je Hazreti Omer ustao i kazao da će posjeći onoga ko kaže da je poslanik sallallahu alaihi sellem preselio. A onda je ustao Hazreti Abu Bekr i kazao poznate riječi je li onaj Muhammed je samo poslanik, onaj koji je vjerovao Muhammeda neka zna da je on preselio, da je on mrtav, a onaj ko vjeruje u Allaha neka zna da je on vječni i živi. Pa mi naum pa da je vjerovatno ste većina vas očekivali večeras Hafisa, doista on lijepo govori, ja bih volio da je večeras on ovdje pa da ja njega slušam nego da vi mene slušate. Ali bi bila pouka da onaj koji je došao radi, radi Hafisa, je u Njemačkoj, a onaj koji je došao radi Hadisa, Hadis će čuti. Dobro. Zahvalan sam gospodaru što, smo, što sam u jednoj ovakvoj skupini jer vjerujem da je ovo skupina koja nastoji istinski živjeti u odanosti Tvome stvoritelju i da je ovo skupina koja nastoji primjenjivati sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kaže uzvišeni jaju na amenu o vjernici isteđibu lillahi walir rasuli idha da'aku odazovite se Allahu i poslaniku kada vas pozovu lima juhikum da biste istinski živjeli wa'lamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbi znajte da je Allah između čovjeka i njegovog srca wa annahu ilayhi tuhsharun i da ćemo se svi kod njega sakupiti svi ćemo doći pred njega ovaj kuranski ajet je smjernica svakome onome koji želi istinski da živi ostali životare danom za dan tako ili oni koji žele da izađu iz tog što se danas nudi u, vidu života. Doista onaj koji istinski živi osjeća ljepotu toga i na dunjalku, a osjetit će ako Bog da ljepotu toga i na ahiretu. I ovaj kuranski ajet smjernica svakome od nas. A istinski živi samo onaj koji je spoznao svoga stvoritelja. Doista svaka druga spoznaja je propala ako čovjek zaboravio da spozna svoga stvoritelja. Na tom putu, putu svoznaje svoga stvoritelja postoje mnoge prepreke. A jedna je glavna i ovih dana ona će biti aktuelna i želim nju spomenuti. A to je nešto što naši stari nisu htjeli ni prevesti, nego uzeli riječ iz arapskog jezika. A to je zulu, nepravda. I kod nas stari narod kaže, kaže on je mazlu, njemu je nepravda učinjena. A toliki je to grijeh da je uzvišeni gospodar potro sve perde između čovjeka i, njega tako da mu se dova prima to je jedan od razloga zbog koga insan teško spoznaje svoga stvoritelja ili nešto što ga dovodi u zablud ovih dana čitam jednu knjigu koja govori o posljedicama grijeha i doista insan kad se udubi ima osjećaj da sve što mu se u životu desi je posljedica nekog grijeha. Pa se navode brojne predaje hadisi da ljudima i metak izgube bereketu i metku zbog svojih grijeha. Ima dovoljno novca, velika je plata, ali svaki dan mu sve manje i manje. Zbog njegovih grijeha gospodar mu uzma bereket i metka. Ljudi nemaju potomstva zbog, zbog grijeha koje gradi. Imam osjećaj da su možda i neki naši ispiti propali zbog toga što smo pogriješili prema nečemu. I vodimo računa o grijesima, a posebno o zulumu. Dvije vrste zuluma ovih dana će biti posebno izražajna. A to je zulum prema gospodaru i zulum prema Isa a.s. Žalosno je, jer vjernik nastoji kada mu prođe jedna godina bilo da je računa po hijđri, bilo da je računa prema gregorijanskom kalendaru. Na kraju godine svi ovi privatnici će sumirati svoje rezultate. Koliko su uložili, koliko su dobili, koliko su zaradili, gdje su fulili. Sumiraju rezultate, uče iz svojih grešaka, idu u narednu godinu, u ekonomsku, ne znam kako je da nazove. Vijednik isto tako. Prilika je za vijednika kada prođe jedna jedna godina, jedan period, da sumira šta je radio prošle godine. Koje su bile njegove pogrešne investicije? U šta je utrošio svoje vrijeme? I žalosno je da je ova civilizacija koja je došla donijela nešto što se zove da čovjek treba da slavi nešto što je izgubio. Izgubio si jedan okvir svoga života, jedno vrijeme koji za tebe. I ti umjesto da to sumiraš, da nastoji sutrašnje vrijeme, da iskoristiš bolje, ti slaviš ono što si, što si izgubio. Kažem, ovih dana će zbog toga biti zulum. Inna Allahe, inne širke le na azim. Kaže uzvišeni gospodar, najveća nepravda koju čovjek može učiniti, a to je širk. Da gospodaru pridružite druga. Svaki drugi zulum nepravda koji se učinije manji od toga. Zamislite kad bi nekome od nas neko kazao da ima dijete koje nije njegovo. Kakva bi to bila nepravda prema tom čovjeku? A zamislite kada gospodaru kažu da ima dijete. Zato se kaže da je gospodar najmilostiviji. Jer od tog istog čovjeka koji mu potura ono što nije njegovo, od čega je on uzviše. daje mu hranu, daje mu opskrbu, daje mu da vidi, da se kreće. Jer ništa ne možeš učiniti bez dozvole uzvišenog stvoritelja. Zato je zulum prema gospodaru teža grijeh. Jedino za širke uzvišeni gospodar kazao Inna Allahe la jagfiru en jušreke bih. Gospodar neće, Allah neće oprostiti da mu se ono što mu, da mu se čini širke. Da mu se čini, da mu se pridruži drug. Wa jagfiru ma duna zalika li A oprostit će onome kome hoće što je mimo toga. Zato trebamo voditi računa o tome jer postoji, postoji više vrsta širkova. Da jedan, kaže poslanik, ali i selam, onaj skriveni, skriveni od mrava u mrkloj noći na mrkloj stijeni. Skriveni, zato vodimo, zato je vjernik uvijek, uvijek oprezan. Nepravda se može učiniti i prema drugim ljudima. Imate ljudi koji učine nepravdu prema svojoj porodici, učine nepravdu prema svojim roditeljima. I toga se treba čuvati. Tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio Ebu Bekra da jutrom i večeri uči E'udhu bike min šerri nefsi. Gospodar, utječem se tebi od zla koje dolazi od mene. Jer imate zlo u ljudima koji od njih potiče, još i širi utječem se gospodaru tebi od zla koje dolazi od mene. A zatim wa min šerri šeitani I od zla šeitana i onoga što dolazi od njega, odnosno njegovog učešća. Ja se nadam da ćemo mi biti skupina koji će ovih dana nastojati širiti dobro. Da bude teža zlo koji se, koje će se učiniti. Vi znate onaj slučaj kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam u noći ustao pa ga njegova supruga Hazreti neba upita Allahu poslaniće šta je? Pa ju je on obavijestio da u jednom trenutku uzvišeni gospodar može čitavo čovečanstvo pomesti. Kaže Hazreti Zajneba Allahu poslaniće enuhliku vafina salihun da će gospodar uništiti sve a među nama ima čestiti robova i ovo je plementost supruga poslanika alaihi selam ona kazala da je ona plemenita nego među nama ima dobrih plemenitih ljudi koji na padaju koji zekat udjeljuju koji sadaku udjeljuju koji poste koji nastaje u svakom segmentu svoga života biti odani gospodaru zar ćemo biti uništeni a među nama ima takvih kaže poslanik alaihi selam nam i da Ida al Kada se proširi grijeh, gospodar može i kada ima takvih ljudi uništiti sve. Nijedan hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam nije nas upozorio na nepravdu od hadisa kada je kazao ittaku al mazlum bojte se bojte se dove onoga kome je nepravda učinjena فإن بينه وبين الله فإن ليس بينه وبين الله حجاب doista između njega i uzvišenog gospodara nema perdi njegova dova se njegova dova se ne odbija tri su vrste zuluma zulum koji možeš da učiniš ti sam zulum onaj kada pomogneš nekome da čini zulum i zulum kada šutiš, a čini se zulum. U ovom trećem haman većina nas pada. Često šutimo kada se nepravda čini. A pogledajte, kada se čini prema gospodaru kako je ona teška. Pa dovite gospodaru da nas učini od onih koji će nas sačuvati bilo kakve vrste zuluma. S druge strane, hoću da kažem istinu o Isa, a.s. Isa a.s. je bio Božiji poslanik koga je gospodar posebno odlikovao. I mi vjerujemo da je on bio. Od jedne kuranski kasas nosi Haman jednu trećinu Kur'ana. Priča o prošlim narodima i poslanicima. Oko 83 ajeta uzvišeni gospodar samo je posvijetio da odgovori kršćanima na ono što oni govore. I uvijek kada spominje uzlišeni gospodar Isa, uvijek kaže Isa ibn Marijem. Isa sin Marijem. Da kaže da je Isa sin Marijemin, a nije ne uzbila sin Boži. Isa a.s. je bio taj koga je gospodar upisao Ja Isa ibn Marijeme O Isa sine Marijemi E ente kulta lin nasi tehiduni wa umje ilahejni min dunillah. Jesi li ti kazao ljudima, uzmite mene i moju majku za Boga mimo Allaha ili pored Allaha. Pogledajte šta Isa kaže. Kala subhanek, hvalje neka si gospodaru moj. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bi Ne priliči meni da kažem ono što nije moje pravo, ono što nije istina. In kultu, in kuntu kultuhu faqad alimta. Kaže Isa alejselam gospodaru, ako sam ja to rekao, ti to znaš. Ta'lamu ma fi nefsi, wa la a'lamu ma fi nefsik. Ti znaš ono što je u meni, kod mene, ono što ja radim. A ja ne znam ono što je kod tebe ti si onaj koji, koji znaš gajb, koji znaš ono, ono što je nevidljivo. Isa a.s. je poput Adema a.s. uzvišeni gospodar ga je stvorio bez oca. Kao da nam gospodar kaže stvara vas kako hoću. Stvara vas, Adema sam stvorio bez oca i bez majke. Vas stvaram i sa ocem i sa majkom. Isa sam stvorio bez oca. On je taj koji je vlasnik svega, vlasnik života. Rodila ga je časna žena Hazreti Merijema. Žena koja je imala takvo iskušenje da rodi sina, a da je muškarac dodio nije. Zamislite to iskušenje. Ali bila je odan, služila hramu, Toliko je bila odana da je gospodar nazvao sadika, ona koja je iskrena. Za koga ulema kaže da je čak stepen veći od šehida. Gospodar joj je preko meleka donosio obskrbu. I u našim mihrabima u ovom nema. U našim mihrabima imate ispisane levhe Kulema dehale alejha Zekarija mihrab kada bi Zekarija alejhi selam ušao kod nje Vođeda indaha rizka našao bi kod nje obskrbe Pa odakle ti ovo kaže Merihama kalet huve min indillah, to je kaže od Allaha. On obskrbljava bez polaganja računa ikome. Kaže Hazeti Merijama gospodaru istina od Isa, hoću da je znate i da je prenesete. Kalet rabbi, ena je kunu li velet Gospodaru, kako ću ja imati dijete? وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرْ Nije me nikakav muškarac dotakao. Kale kezalik. To je tako. Kale rabbuk. To je tako odrijedio tvoj gospodar. Kezalik illahu jahluku maješa. On stvara ono što hoće. Kada se Azeti Merjema porodila, nje narodu je smatrao nevaljalicu. Zavjetovala se uzvišenome stvoritelju da neće govoriti. Ali je pokazivala na malo dijete. Fe ešarati lej pokaza na njega. Kalu kejfe nukellimu men kane fil mehdi sabija. Rekoše kako da govorimo nekome koji je u bešici dijete. Kale inni Abdullah, Isa a.s. progovara iz Bešike i kaže ja sam Allahov rob. Ja sam Allahov rob. Atani el kitabe alani nebija. Biće mi data knjiga i učinit će me vjerovjesniku. U Bešici dijete govori. mubareken ejne ma kuntu i učinit će me blagoslovljenim gdje god budem. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا i bit će mi naređen namaz i zekat dok god budem živ. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا i da budem dobar prema majci i neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. I ono što mi je zanimljivo ovdje da Isa a.s. još u Bešici govori koje su osnovne stvari koje i nama kao vjernicima je gospodar propisao. U eusani bis salat. Biće mi oporučeno da obavim namaz. U zekja i dole u berrem bi valideti. I da budem dobar prema majci. Zar nije gospodar u suri Isra kazao وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ Gospodar ti zapovjeda da samo njemu robuješ. Obil ali ihsana. I roditeljima dobročinstvo činiš. Vazil kurba. I da vodiš računa o bližnjima. Da ih potpomaže, novčano ako treba. Tri stvari. Robuješ Allahu, budeš poslušan svojim roditeljima i vodiš računa onima koji su sromašni, udjeljuješ. Ja vidim, alhamdulillah, ovi naši iz Tabačkog su postavili cilj koliko da skupe do kraja godine i vidim sadaka se nagomilava. I Allah mi svaki put mi naumpadne kad na TV-u vidim one ljude koji nose tanjire da hrane, naumpadne mi da je to možda naša sadaka koju donesemo i damo. Možda ona naše, na onom našem ulju se prslo, naša riža im se sprema. Koliko je to veličanstvo. i ne znate u kojem trenutku će ta sadaka doći i vratiti vam se. I znate da su o Isa a.s. kazali da je on Bog neuzubila i kazali su da su ga razapeli. Gospodar je o tome istinu iznio u Kur'anu. Sve detaljno kazao. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِهَ لَهُ Nisu ga ni ubili, nisu ga ni razapeli, nego im se pričinilo. بَرْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ Allah ga je, Allah ga je sebi uzdigao. I ponovo će Isa a.s. doći pred sudnji dan i to je jeli, jedan od predznaka sudnjeg dana i bit će od umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Nekad danu sam čitao jedno predanje da je Isa a.s. slušajući kakve odlike ima umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam dovio gospodaru. Da bude i on od umeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam pa mi je gospodar to omogućio. Da će se pojaviti pojaviti na sud, pred dan. Ono što bi želio jeste poručiti shodno ovome što sam govorio da čuvamo naš identitet ovih dana. Molite gospodara da vas sačuva zuloma bilo kakve nepravde, posebne one prema gospodaru. Bilo kakve oblike širka. I ovih dana iznosite istinu o Isa, i salam. Neka to bude naša misija. Jer znamo da je zulom prešutiti, a zulom prema Isa alaih je doista učinjen. Kaže uzvišeni gospodar O vjernici, ja ejuhel amenu, la te kulu ra'ina, wa kulu unzurna. O vjernici, nemojte govoriti unzurna, la kulu ra'ina, nemojte govoriti ra'ina, wa kulu unzurna, nego govorite unzurna. A jedno i drugo znači isto. Zašto? Da bi se razlikovali od onih koji ne vjeruju. Nisu li naši stari nadijevali drugačija imena da bi sačuvali identitet na ovim prostorima? Nisu li čak neke svoje riječi kazali one su vaše i mi ćemo uzeti druge, hoćemo da se razlikujemo. Čuvajte, čuvajte identitet. Poslanik Alehi Selam kaže slijedit ćete običaje onih prija vas pedalj po pedalj, aršin po aršin, sve dok, sve kad bi oni ušli i u ušterovu rubu, vi, biste ih slijedili. Rekli smo, Boži poslaniće, jesu li to jevreji i kršćani? On je odgovorio, ako drugi. Neka naša misija ovih dana bude da širimo dobro i da budemo ona druga strana koja će nakon što se učini puno zla mi biti strana koja će učiniti dosta dobra. I ovih dana nastojte više klanjati nego što ste klanjali. Nastojte ako možete postiti više nego što ste postali Udijelite sadako više što je ranije dijelite. Ne bi li gospodar dao tog malo nura pa da se neko i od ovih drugih ljudi spasi. Evo vidim naši momci su i u Sarajevo organizirali večer Kur'ana i da se Kur'an prouči. Ko može da prouči suru Merijem, suru Isra, nek ili bilo koju drugu suru. Neka uči da širi dobro i svjetlo tog Kur'ana da obaspe druge ljude. Doista, kaže poslanik alaihissalam, la te ima. A poslanik alaihissalam nije to onako kazao. Znao je da će ljudi biti povodljivi. Nemojte, kaže, biti beskičmenjaci. In esa'en nasu esa'tum, kada ljudi čine loše, i vi činite loše. In ahsanen nasu ahsentum, kada ljudi čine dobro, i vi činite dobro. Mnogo ljudi će završiti tamo gdje ne treba zato što i drugi ide tamo da mi budemo do onih koji će promovirati dobro da bi oni došli na onu drugu stranu. Prije nego što čitam, čitamo večerašnji hadis, ja ću vas zamoliti, kao što je to običaj, da proučimo Fatihu ili Dovu imamo Buhari. Idarila Ovo Fatih. Ovo je 259. hadis imama Buharije u samom naslovu imam Buharija kaže ispinanje usta i nosa zbog poluciranja odnosno džnupluka babu men medati wal istinšaki fil dženabet hadis ide ovako hadesena Umar ibn Hafs ibn Gijas kaže pričao nam je Omer ibn Hafs ibn Gijas kale hadesena Ebi pričao mi je njegov otac حدثنا e'meš pričao mi je E'amaš kale haddeseni Salim an Kurej pričao mi je Salim od Kurejba an Ibn Abbas kale da je Ibn Abbas kazao Haddesetna Mejmuna pričala nam je Mejmuna inače supruga Resulullah sallallahu alaihi wasallam Kalet sabebtu li nebiji sallallahu alaihi wasallame buslen kaže ona je poljevala poslanika sallallahu alaihi wasallam dok je uzimao gusul, kupao se. Fe nihi bi je ala jesarihi fe Kaže, uzeo je svojom desnicom vodu, polio lijevu i desnu i onda je, kaže, oprao obje. Thumme gasale Zatim je, kaže, oprao svoje stidno mjesto ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها Zatim je, kaže Hazreti Mejmuna, poslanik selam nakon što je oprao svoje stidno mjesto, potrao po zemlji rukama, a onda bi, kaže, oprao ruke. Thumme temedmeme wastenšeka. Zatim je, kaže, zapravo svoja usta i svoj nos Thumme gasele vajhehu. A zatim je, kaže, oprao svoje lice. Fe efada ala ra'sihi. Polio se vodom po glavi. Thumme teneha fe gasele kademejhi. Zatim se, kaže, pomjerio u stranu i oprao svoje noge. Thumme utje bimindilin felem jenkud biha. Kaže, zatim je dodat peškir, ali se sa njim nije posušio. U naslovu kazali smo, odmah nam imam Buharija je li skreće pažnju na farzove gusula. A mi znamo da, da su farzovi gusula da izaperemo svoja usta, svoj nos i da operemo cijelo tijelo da negdje suho ne ostane. Ibn Abbas radijallahu anhu je kazao kada neko od vas zaboravi da izapere usta i nos kada se okupa neka kaže poslije izapere usta i nos i neka obnovi eventualno namaz koji, koji bi klanjao. Ono što također vidimo iz hadisa poslanika sallallahu ve sellem je da je poslanik alejhi pravo prvo desnu stranu i glave i tijela, a zatim lijevu stranu glave i tijela. I inače, jeli Islam daje prednost desnoj strani. U koju stranu će vjernici primiti knjigu? U desnu u stranu će primiti knjigu za koju stranu je poslanik Ali Selam kazao koja ruka udjeluje, desna ili lijeva. Ako Bog da očekivati se da ona koja dijela, dijeli ako Bog da na sunjem danu i uzme knjigu, uzme knjigu u tu, u, tu, u tu ruku koju dijeli. A Iša radijallahu anha nam je kazala da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam bio zadovoljan da se otpočne desnom stranom prilikom oblačenja, češljanja, kupanja i prilikom svih postupaka. Znači Islam daje općenito desnoj strani. Kaže uzvišeni gospodar također spominje često puta desnu stranu. Ovaj dio femen utije kitabehu bijeminihi fe kitabahum. Oni kojima knjiga bude data u desnu ruku, oni će čitati svoju knjigu. Također u drugom majtu kaže fa emma fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Oni kojima bude data knjiga u desnu stranu, u desnu ruku, oni će ako Bog da lahko svoj račun položiti. Također, kada gospodar se obraćao Musa a.s. i vezano za njegovu štavka وَمَا bije بِيَمِينِكَ ja Musa, šta ti je to u tvojoj desnoj ruci, o Musa? Što znači da je Musa a.s. držao štab u kojoj ruci? U, desnoj ruci. Ja sama ko, s malom djecom halalte imam onaj djecu u mektebu pa ja njima šta radimo desnom stranom? Oni kažu ulazimo u džamiju, šta radimo desnom stranu Tako dalje. Znači ipak je bitno da, u svojim životima nastojimo jeli, raditi e, desnom stranu. Doista sam ubijeđen da oni koji budu čak i one sitnije aspekte života Rasulullah s.a.v. u svom životu primjenjivali da će im to ako Bog da biti je jeli, sebevom da sačuvaju one krupnije stvari. Kao što na filom čuvamo naš farz namaz Također iz ovog hadisa imamo poruku da kada insan sapire sekrijeću sa svog stidnog mjesta, da poslije toga dobro ispere, ispere svoje ruke. Vidjeli smo da je Resulullah s.a.v. u svojim uvjetima to činio potareć po zemlji. Mi danas imamo sapun, imamo neke druge stvari, znači da, da, vodom, ili nečim drugim sredstvom dobro operemo ruke. I četvrta poruka bila bi da slijedimo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u načinu kupanja. Znači dajemo prednost, dajemo prednost, dajemo prednost desnoj strani. Znači poruke ovog hadisa bile su da šta? Farzove da nam ima Buharija, Farzove šta? Skrenuo nam, nam pažnju na, na Farzove. To su usta, nos, i cijelo tijelo da negdje suho ne ostane lako. Dalje, koristimo prvo desnu stranu, poslije sapiranja operemo dobro ruke i slijedimo sunnet poslanika selam. Salallahu alaihi wasallam. Ja molim uzvišenog gospodara, nadam se da nisam oduljio, da nas sačuva od bilo kojeg zulma, onog prema gospodaru i prema svim ljudima i molimo ga, jeli, da, da čuvamo naš identitet i da čistoća bude sastavni dio našeg života. Amin. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصالح وعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الحق وإلى طريق المستقيم اللهم اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذنا ولمشايخنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Hvala, selamu alaikum.